Naam. Tunarudi katika e, sura yetu. Allah Subhanahu wa Ta'ala anasema la akiluna ni kwamba mtakula min shajari min zaqum mti wa mzaqum famaliuna minha albutun mtajaza minha kwa kula mti huo eh, albutun kwa maana ya matumbo kwa hapa wanasemezwa nani hawa innakum ayyuhadhalun almukaththibun wanasemezwa hapa kivipi ni kwamba famaliuna ni kwamba mtajaza nyinyi adhalun almukaththibin almukaththibun mtajaza minha kwa huo mti huo mzakum albutun matumbo na kisha baada ya kula fasharibun mtakunywa alaihi juu yake yani kama mfano vile mtu ameshakula mandi yake kisha ashushia na soda Pepsi au juisi kwa ina maana anakula anakula juisi juu ya mandi kwa vile vile wanaambiwa fasharibun mtakunywa alaihi yani juu ya hiyo isijatu min alhamim maji ya moto ya chemkayo fasharibuna alayhi basi mtakunywa juu yake baada ya kunywa mzakum min alhamimi maji ya chemkayo fasharibuna ni kwamba mtakunywa shurbal him kama vile ngamia anavyokunywa maji lakini ngamia huyu ni yule ambaye mwenye kiu kali kabisa fasharibun mtakunywa shurbal him yani kama vile ngamia mwenye kiu kubwa kabisa anapokunywa maji kama qala ibn kathir katika tafsiri yake ibn kathir anasema ya kwamba e, shurba alhim wa hiya alibn al-attash ni ngamia ambaye al-attash al-attash yani sio atush atush ni kiu lakini pakisema attash yani mtu ana kiu kali ya kufa mtu kwa hiyo ngamia mwenye kiukali kabisa anaitwa ni ngamia anapokunywa jinsi anapokunywa maji yaambiwa shurbal him kama vile ngamia wenye kunywa e, kiukali. na vile vile tafsiri hii amesema ibn Abbas Mujahidi wa Ikrima na vile vile ibn Zaidi bimaana kwamba alhim alibilu al-attash e, alhim ni ngamia ambaye alikuwa mwenye kiwi kubwa kabisa sasa hapa ndugu zanguni tunajifunza kitu kimoja kwamba ngamia mpaka ametajwa hapa anapokuwa na kiu kali anakunywa maji katika sampuli hiyo ndio maana pakaitwa shubal hii kama vile unywaji wa maji ya ngamia mwenye kiu kali mno kabisa unywaji huu inaonekana si unywaji mzuri kwa nini kwa sababu salafu saleh walikuwa wakichukia kunywa maji kama vile anavyokunywa ngamia mwenye kiukali ameandika ibn kathir katika tafsiri yake katika athar ana Khalid bin Ma'dan Khalid bin Ma'dan kana yakrahu alikuwa akichukia an yashriba shurba alhim kunywa maji kama vile ngamia anavyokunywa ngamia mwenye kiukali vipi anakunywa anakunywa ghabbatan wahidatan yani katika hali ambayo mtu kunywa mpigo mmoja tu eh, hii ndio inakuwa kama unakunywa vile vile ngamia anavyokuwa anavyokunywa na kiukali shubal him kwa kweli ngamia ukirudi katika Qur'ani na katika sehemu mbalimbali ameelezewa ana maajabu makubwa kabisa afala yandhuruna ila alibli kaifa khuliqat na mmoja katika maajabu yake ni namna ya unywaji wa maji achilia mbali hii ya shurbal him hawangamia wa duniani jinsi ya unywaji wao wa maji una tofauti kubwa na wanyama wengine anapokuwa na kiu unasema wanasayansi wa masala haya ya wanyama kwa mangamia anaweza kunywa lita mia mbili katika kipindi cha dakika tatu 3 minutes ngamia sasa yuko jangwani ana kiu kabisa lita mia mbili labda tuchukulie katika nyumba zetu hizi kuna haya masim tank kwa hivyo sim tank kuna kuna lita hizo mia mbili kuna lita elfu tatu kuna lita elfu tano sasa ngamia lita mia mbili anaweza akanywa kwa 3 minutes kutokana na ile wafaa ngamia anaweza akakaa miezi miwili pasipo kunywa maji hii kutokana na ile maumbile yake yalivyo kwa maana ana vitu viwili ngamia ana ile nundu nundu ile kazi yake kuhifadhi chakula ambazo chakula hichi anaweza akakaa muda mrefu hajala kitu katika jangwa lakini kwa muna ngamia eh, anatafuna na anatoa na mbweo halafu ngamia anaweza kukaa e, kwa muda wa 60 days 2 months pasipo na kunywa maji maji yale yako wapi kwa nini haoni kiu ni kwamba yale maji yanokunywa yanakwenda katika blood streams yanakuwa yana stored yanahifadhika katika blood stream kwa hivyo ina circulate katika mwili wake maji maji ni kama mfano vile ukiona e, gari eh, utasikia kwamba bwana, hii gari kuna water pump eh. sasa. Eh, na ngamia naye ana kama ana water pump katika kiwili chake, anakuwa haisi chochote. Kwa hivyo haya ni mambo ambayo ya unywaji wa ngamia maji, kwa kweli si mzuri eh, mtu kunywa maji kama vile ngamia. Sasa min babil fawaid, ili tupate faida, je, sisi tunapewa tumepewa maelekezo gani na mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam katika masala ya kunywa vinywaji chilimi ya maji inaweza kaa juice au inaweza kaa chochote kingine maziwa katika kitabu cha Imam Nawawi Riyadhus Salihin akaweka mlango maalum unazungumzia babu adabu shurb mlango unazungumzia adabu za kunywa wastihbabu na inapendezeshwa annafasu thalatha kharij al-inai wa karahati tanaffus fil inai almuhim katika maelekezo haya imamu nawawi ametoa hadithi nyingi lakini tutasoma kama mbili tatu hadithi ya kwanza ana anas radhiallahu anhu hadithi ambayo mutafaqun alayhi anasema anas kwamba anna rasulullah sallallahu alaihi wasallam hakika mtume sallallahu alaihi wasallam kana yatanafasu fi sharab thalatha alikuwa akitanafas kwa maana kupumua eh anapokunywa kinywaji mara tatu kupumua ni kushusha pumzi mara tatu kwa hivyo hapo tunapata sunna ya unywaji wa mtu eh, unakunywa alafu unapumua eh, mara tatu na katika riwaya nyingine ya Abdullah bin Abbas ni hadithi ambayo rawahu Imam Tirmidhi wa qala hadithun hasanun anasema bwana mtume swalla salam anasema la tashrabu wahidan msinywe maji kwa mkupuo mmoja kasharbi albairi kama vile mnyo anavyokunywa albairi bimaana ngamia kwa tunakuta kwamba unywaji wa ngamia kama alivyoeleza Allah huku ni si unywaji mzuri kwa sababu motoni watu watakunywa kama wanavyokunywa ngamia. Kwa hivyo mtume akatukataza tusinywe maji kama vile anavyokunywa ngamia. Ikawa mtu ameikamata glasi ya maji akapiga mara moja tu, au chupa ya maji akapiga mara moja tu. Walakin ishrabu, lakini kunyweni mathna wa thulatha, mara mbili au mara tatu. Kunaweza ukanywa glasi ambayo kwa hakika sa una uwezo wa kuimaliza yote mpigo huu mmoja lakini mtume anasema kunyweni mathna mara mbili yani kunywa mara ya kwanza unashusha pumzi na mara pili au mara tatu wasammu idha antum sharibtum bimaana semeni bismillahi mnapoanza kunywa maji wahmadu na vile vile mumhimidi Allah semeni alhamdulillah idha antum rafa'tum mtakapomaliza kufanya nini e, itakapomaliza kunywa maji. Kwa hivyo hizi ni adabu za maji e, kwa maana mtu bismillahi na vile vile akimaliza aseme e, alhamdulillah. Almuhimu e, katika riwaya nyingine imekuja hadithi ya Abi Qatada e, mutafaqun alayhi ana an sallallahu alaihi wasallam nahaa bwana mtume amekataza an yutanaffasa fil ina yani mtu kushusha pumzi ndani ya chombo katika glasi au kikombe au birika yani una glasi yako ya maji au maziwa eh, ikawa unakunywa sasa ile eh, sasa usije ukap, ukapumulia katika kile chombo hii Sheikh Uthaymeen rahimahullah akaeleza wal hikmatu min dhalika anna nafasa fil ina'i mustaqdharun kutema afan kupumua katika chombo huu ni uchafu ala man yashriba min ba'dahu kwa yule ambaye atakuja kunywa pengine baadaye kwa kutumia chombo kile kile wa rubbama na huenda takhruju minan nafasi amradu fil ma'da huenda ikawa mtu anapopumua basi akawa ametoa baadhi ya maradhi ambayo pengine maradhi yale yako katika tumbo lake au filfami au maradhi yako katika e, katika katika mdomo wake na katika baadhi ya mlango mwingine ameweka Imam Nawawi akasema babu karahata shurb e, min fami alqirba wa nahwaha e, ni katazo ni karaha mtu kunywa kinywaji katika mdomo wa qirba qirba ni ni naosema ni kama vile kibirika lakini kimetengenezwa kwa ngozi inaitwa kiriba kwa hiyo kiriba ndani yake kinabeba maji kwa hivyo hairuhusiwi mtu chombo kama hicho ambacho kinabeba maji na maji yale pengine yanatumika katika nyumba yanatumika katika familia nzima mtu akenda tusema Kiswahili akatia domo lake eh, hili ni, ni katazo kutoka kwa mtume sallallahu alayhi wasallam nam katika riwaya ya Abi Huraira mutafakun alayhi naha rasul sallam bwana mtume amekataza an yashwa min fi as-siqa au al-qirba katika mdomo wa qirba ama chupa bila shaka eh, chupa labda ya maji ya uhai maji ya afya hii haina tatizo lolote kwa sababu unakunywa halafu unatupa lakini katika kiriba yani chombo ambacho chatumika mfano kuna jagi jumbani maji yanatiwa katika jagi au juice halafu mtu anamimina katika glasi yake sasa mtu kwenda kunywa katika lile jagi akatia domo lake ndio hii alikataza mtume sallallahu alayhi wasallam na jingine la mwisho mambo mengi ameweka Imamu Nawawi babu bayanu jawazi shirbu qaiman, inajuzu mtu kunywa katika hali ya kwamba amesimama eh, lakini wal afdal ashirbu qa'idan, lakini lililo bora zaidi ni mtu kunywa hali ya kwamba ameketi. Hadithi ya Ibn Abbas mutafaqun alayhi, anasema saqaitu nabiya sallallahu alaihi wasallam, nilimnyesha bimaana nilimpelekea maji Bwana Mtume sallallahu maji gani min zamzam maji ya zamzam fashariba wa huwa qaim bwana mtume akanywa maji yale hali ya kwamba amesimama na vile vile katika riwaya nyingine e, ambayo iko katika sahih bukhari anasema ata ali sallallahu alaihi wasallam katika babu rajba e, fashariba qaiman e, alikuwa ali bin abi talib amekwenda katika babu rahma e, babu rahba akanywa maji lakini amesimama mwisho akasema hivi jamani inni raaitu limuona bwana mtume sala salam faala kama raaitumuni faaltu kama mnavyona mimi nilivyofanya simesimama ndo nikanywa maji na mimi nilimuona vile vile mtume saa salam akiwa aku, a, kwa maana ya kwamba akinywa maji na vile vile kuna hadithi ya Ibn Umar hadithi rawi Tirmidhi anasema kunna naakulu ala ahdi rasulillahi tulikuwa tukila katika zama za mtume swalla salam hai wake wa nahnu namshi hali ya kwamba tunakula na huku tunatembea wa nashrabu wa nahnu qiyam na vile vile tulikuwa tunakula eh, tunakunywa hali ya kwamba tumesimama almuhimu mlango huu imamu nawawi anataka kuzungumzia ya kwamba mtu anaweza kunywa maji hali ya kwamba amesimama lakini lililokuwa bora zaidi eh, na ukamilifu mkubwa zaidi ni kwamba mtu anywe katika hali amekuwa mfanya nini amekaa kitako kuna baadhi ya riwaya zimepokelewa lakini hapa hazipo ya al-Albani rahimahullah katika silsilatul hadithi sahiha katika mujallada ya kwanza kuna riwaya kama tano sita fi maana alhadithi akaeleza mtume swalla salam fi maana alhadithi yani yule mwenye kunywa maji hali ya kwamba amesimama basi kaannahu yajirjiru yani apitisha katika tumbo lake nini na moto yani umesimama unakunywa maji basi kama kwamba unapitisha moto katika tumbo sasa nini hadithi hizi zikoje tutaziweka mwafaka gani ahlul ilm wanasema unywaji wa maji hali ya kwamba umesimama ni jambo ambalo ni la dharura tuchukulie pale nyuma msikitini pale kuna mtu anauza juisi ya mimi halafu kuna watu wame, anasema nyomi bwana naomba juisi naomba juisi sasa ukapata glasi yako ukageuka huku ukageuka huku umezongewa na watu hakuna sehemu hata, hata kuchutana basi unaweza ukanywa wima mimbabi adharuri au katika hali ambayo ya harakati eh, unaweza ukanywa wima kwa sababu ya dharuri hakuna sehemu hata ya kukaa hakuna hata kivuli lakini isiyo ndo mfumo ikawa mtu ndo staili yake anakunywa maji amefanya nini amesimama kwa hiyo kunywa maji kusimama ni jaiz kwa maana ni jambo ambalo ni, ni, ni lafaa lakini mara nyingi min babi dharuri katika mlango ambao ulikuwa ni wa dharura na mfano mwingine ametoa shekhe hapa katika masala haya tuchukulie anasema idha kanat albaradatu fil masjid katika msikiti kuna ubaridi wadakhala alinsanu almasjid mtu akakimbilia ili apate ubaridi fahal yajlis wa yashrab au yashrabu qa'iman je anapoingia sasa anywe maji au akae kitako anywe maji amesimama au akaekitaa kwenye maji lianahu kwa sababu in jalasa khalafa qawla rasulillahi sallallahu alaihi wasallam idha dakhala ahadukum masjid fala yajlis hatta yusalli rak'atayn ni hadithi sahihi asema mtume saa salam anapoingia mmoja wenu msikitini haruhusiki kukaa mpaka aswali rakaa mbili umeingia msikitini na unataka kupooza kiu uliokuwa nayo kwa maji na hivi, swala linakuja, je, utakaa ili unywe maji au utasimama uli unywe maji? Sheikh anasema hapa alafdhalu ni qaiman, eh, kwa maana ya kwamba anywe mtu maji hali ya kwamba amesimama naona dharura hii mfano dharura kama hii kwa nini kwa sababu ukikaa umekhalifu sunna sema ah, hem mimi nikae ninywe maji manake kunywa maji kali ya kukaa ni sunna unahalifu sunna kwa hiyo utakunywa maji hali ya kwamba umesimama kwa sababu suala la kunywa maji hali ya kwamba umesimama jambo hili halijafika katika uharamu na ni jambo ambalo kumbe naye mtume sa sala alionekana akinywa maji hali ya kwamba amesimama naam mas, masala ni mengi hatuwezi kuyamaliza tunarudi katika aya yetu anasema Allah subhanahu wa ta'ala akiluna min min zaqum mtakula nyinyi ayuha dhalun almukaththibun mti wa mzaqum famaliuna minha albitun mtajaza matumbo fasharibuna alaihi mtakunywa juu yake min alhamim maji ya moto yanachemkayo fasharibuna mtakunywa shurba alhim ni kama vile anavyokunywa ngamia mwenye kiu kali anamalizia Allah anasema hadha hayo nuzuluhum ndiyo karamu yayo yaumaddin siku ya malipo hadha hayo tulokutajia ya nani hawa ashabu shimali hawa nuzuluhum ni karamu yao kwa hapa nuzuluhum bimaana ya karamu yani karamu inawezekana ikawa ni karamu ya mlo mzuri na vile vile ikawa ni karamu ya mlo uliokuwa mbaya kwa hiyo hapa, kutokana na mlo wao mbaya, kunywa kwao kubaya, Allah akasema ni karamu yao hiyo. Mara nyingi lugha hizi zinatumika hata katika masala haya, mambo ya lahu, michezo. Utasikia kwamba ah, e bwana, eh, hey, wekundu wa Msimbazi bwana, si wamewapa wa karamu wale ma, wa, wa nani, si ma Galaxy, si nani, karamu ya magoli sita, karamu ya magoli sita kwa hiyo magoli sita haiwezekani kaa ni karamu ni kitu cha karaha unafunga goli sita sasa Allah subhanahu wa ta'ala anasema hadha hiyo ni nuzuluhum ni karamu yao ddin siku ya malipo naam tutasimamia hapa katika aya hii nambari 56 باذن inshallah kesho tutaendelea kuanzia aya nambari 57 aqulu hadha wastaghfirullah li wa lakum